Moli nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda pristani i sve ispunjavaše iznicu dobare i da oče života, dođi seli se u nas i očist nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Hristos je među nama. Jeste. vašim molitvama, braće i sestre, i vašom vjerom da pokušamo Da držimo onaj kontinuitet od prethodnih nekoliko nedjeljnih okupljanja, usmjerenih razgovora, a da ne zanemarimo i e, veliko praznovanje svetog pravoslavlja koje evo praznujemo u današnji dan, u ovu prvu nedelju velikog i časnog posta. Crkva kao majka želi da nas utvrdi na ovom putu, već u prvim rundama odnoseći pobjedu i ulivajući u naše duše, u naša srca i u naše tijela veliku snagu i veliku utjehu. Praktično borimo se ako smo u jedinstvu sa crkvom i sigurno pobjeđujemo. Prva nedjelja, nedjelja pobjede pravoslavlja. Nad svim protivnicima, nad svim onima koji su bili zainteresovani da odmjere snage sa njom i svima bez izuzetka zubi su bili polomljeni i ostavljeni u vilicama. Kako sveti psaltir opisuje onaj snažni udarac duha svetoga, duha istine, koji vadi zube iz vilica, ali ih ostavlja u vilicama protivnika koji krenu da urliču, viču i nasrću na silu. Time, ukazujući i otkrivajući njima njihovu nemoć, a pokazujući i eventualno zainteresovanima kako prolaze oni koji ustaju na živoga Boga. A djeci svojoj ona potvrđuje svoju snagu i silu koja je sadržana i u istini, i u pravdi, i u ljubavi. Pobjeda pravoslavlja je pobjeda istine nad svim lažima. Pobjeda pravoslavlja je pobjeda ljubavi nad mržnjom i onim sitnim, plotskim ljubavima. Pobjeda pravoslavlja je pobjeda svjetlo si nad tamom. Boga nad demonom, ali i čovjeka nad zlom. Danas proslavljamo saborno, ako proslavljamo, a pozvani smo na slavlje, koliko mi slavimo, to je drugo pitanje, ali slava Bogu, ipak slavimo, slavimo, braće i sestre, pobjedu naše prirode. Ne u bilo kojim pobjednicima, junacima, znate. Pobjedu ljudske prirode u jedinstvenoj ličnosti. U istoriji svijeta i vijeka i samo u njemu, u ličnosti gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg i Sina čovječijeg. U njemu sve pobjede su naše. Izvan njega svi porazi su naši porazi. U njemu svi ljudi pobjeđuju i mi ako smo u zajednici sa njim, to jest u zajednici sa njegovom crkvom, jer koji je u zajednici sa crkvom, taj u zajednici sa njim. Ako nije u zajednici sa crkvom, on sa njim nije u vezi blagodatnoj i bit će poražen sigurno i u vremenu, ne jednom, nego mnogo puta, život će mu se pretvoriti u niz poraza, koje će mnogi prekratiti i konačnim potezom, pucajući sebi u glavu. oni koji su u zajednici sa njim pobjeđuju sve. Imaju silu da gaze neprijatelje, i zmije i škorpione, i svu silu vražiju, i ona im, ako smo u zajednici sa njim, ona nam neće nauditi. Jedan od onih koji je bio u posebnoj, zaista posebnoj, blagodatnoj zajednici sa carem slave, Isusom Hristom kroz svetu crku pravoslavnu, koju je pravoslavlje proslavio i pronio širom vaseljene, bio je naš i jeste naš sveti vladika Nikolaj koji danas na nebesima toržestuje sa velikim ocima i učiteljima crkve. A naš brat i njegov mladi učenik Marko prenjeće nam jedan dio iz njegove nebeske liturgije. To je samo jedan dio eto na ovaj način i da vas podsjetimo na tu svetu zaostavštinu, a i da se ugrijemo večeras na dan pravoslavlja, da čujemo pobjedničku himnu. Izvoli Marko. Kraj, šta se ono čuje iz daline? Da li su vjetri, da li su vihorovi? Il šumore gore javorove? Il sa zemljom trava razgovara? i u pjevanju na nebesu zvezde. Nit su vetri, nit su vihorovi, nit su more gore javorove, nit sa zemljom trava razgovara, nit pjevaju na nebesi zvezde, no se služi sveta liturgija u nebesnom carstvu Hristovom. Službu služi Jovan Zlatousti, i sa njim tri stoti vladika, sve vladike zemljih mučenika i tri hiljad časnih sveštenika, sveštenika Božih ugodnika. A car slave sedi na prestolu, licem svojim nebo osvetljava. S desna mu je sveta bogomajka, ogrnuta zvijezdanom porfirom. Sveti Sava žedal pridržava, a naroda ni broja se ne zna. Više ga je na nebu zvezda. Izmešani sveci s anđelima, pa se ne zna ko je od koga ljepši. Kad se sveta liturgija svrši, svetitelji Hristu prilazili i pred njime poklon učinili. Najposlednji svetitelj Savo i sa Savom Srbi svetitelji. Sveti Savo metalije pravi, al se nehte svetac duš pravi, već ostade na zemlju ležeći. Tad prilazi sveta bogomajka da podigne svetitelja Savu, jer joj Savo Hilandar posveti. Al se Savo diže na koljena i dalje se dići ne hoćaše blagi Hristos, Savu milovaše, od milošti vako zborovaše. Čedo moje, Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio? Što si mi se tako rasplakao? Nikad tako plakao nijesi, nisi tako plakao za Kosovom. Kad je srpsko potamnjelo carstvo, otamnjelo carstvo i gospodstvo. Kazuj meni, čedo moje drago, kako stoji sada Srbadija, kako stoji vera u Srbalja, da jesu Srbi kano što su bili, ili su se samo izmijenili, poju li mi mnoge liturgije, dižu li mi mnoge zadužbine, kao ono u vreme nemanje, i sina mu svetitelja Save, i slavnoga Milutina kralja, i Stefana milovni dečanca, i Lazara moga mučenika, i Milice slavne ljubostinke, Angeline majke Kruševovke, i ostalih cara i knjega. Da li se i sad tako Bog poštuje? Da li Srbijom svete pjesme bruje? Evanđelje da li se moje širi, srpska zemlja da li tamljano miri, svetli li se obrazu Srbina pred ljudima i pred anđelima. Velikaši da li pravedno sude, bogataši da li milost dijele, da li nejakog jaki podržava, poštuje li mlađi starijega, da li popovi po svetinji žive, kao Kalđeri da za narod kleče i griju i peštere suzama i za narod toplim molitvama. Da za na narod nedelju svetkuje i praznikom crkve ispunjuje. Kazuj meni dični svetitelju, srpskog roda drugi spasitelju, koja ti je golema nevolja da ti roniš suzen iz obraze, pesmu neba plačem završavaš. Tad govoriš svetitelju Savo. O, gospode veliki i silni, pred kime se tresu hiruvini, ima li šta tebi nepoznato, da ti vidiš srce u, čovje, srce u čovjeka i poznaješ najtajnije misli. Vidiš crva pod korom grmovom, pod kamenom guju otrovnicu, Na dnu mora svako zrno pjeska, ne mogu se od tebe sakriti. Tamnih ljudi tamna bezakonja, zbog kojih si na krstu visnja. A tvoja ljubav sve pokriva, iz ljubavi ti neznanje javljaš, iz ljubavi ti o znanom pitaš, da ti kažem što ti bolje znaš nisu Srbi kao što su bili. Lošiji su nego pred Kosovom. Na zlo su se svako izmijenili. Ti im dade zemlju i slobodu. Ti im dade slavu i pobjedu. I državu veću od Ušanove. Al darom se tvojim pogordiše, od tebe se licem okrenuše. Gospoda se srpska izmjetnula, na tri vere okom namiguju, ali ni jedno pravo ne vjeruju. Pravoslavni ljuto potiskuju, odrekli se svog srpskog imena, odrekli se svojih krsnih slava. Svete svoje ljuto uvredili. A ko diže crkvu zadužbinu? ne diže tebi, nego sebi. Crkve dižu da ih vide ljudi. Crkve dižu Bogu se ne mole, nit Boži zakon ispunjuju. Velikaši pravdu pogazili, bogataši milost ostavili. Ne poštuje mlađi starijega, no se mlađi pametniji gradi. Nit ne je pobjati podržava, već ga do dok ga ne salomi. Nič, nič susjeda susjed opravdava, već se kune krivo za nepravdu. Zbog blatnave zemljog dašina. Sveštenici vjeru oslabili, kalođeri poste ostavili. Niti djevojke drže djevojaštvo, svilu nose grehom se ponose. Mladi momci poštenju se smiju, a svoj razvrat ni od kog ne skriju. Niti narod za nedelju mari, ni za praznik, ni običaj stari, nit praznikom crkve ispunjuju. Prazne crkve ko pećine puste, prazne duše pa prazne, prazne i crkve. Svud se crni crno bezakonje, stid me jede i stid me izjede zbog greha naroda mojega. Što i mene držiš blizu sebe, zato plačem, moj predrat i spase. Večnost mi je kratka za plakanje, radije bih u paklu biti, samo Srbi Bogu da se vrate. Ovo nije kraj božanse nebeske liturgije svetog vladike Nikolaja, oni koji su čitali znaju kako se radnje dalje odvija. Na kraju, ali kroz mnoga stradanja, kroz koja će naš narod proći, kroz neka je već prošao, kroz neka prolazi, a kroz neka tek treba da prođe, ipak ćemo silom nebeske crkve i molitvenim zastupništvom naših svetih predaka doći do cilja, doći do svete liturgije kroz koju se sjedinjujemo sa onom nebeskom po kojoj nam je sveti vladika Nikolaj u ovoj pjesmi samo nešto rekao. Vidimo i u svetom Savi, braći i sestre, duh pokajanje i vidimo da on nevolju svoga naroda vezuje za sebe i da kao vaspitanik svetog pravoslavlja ne odvaja sebe od stradanja svog naroda i da je, kako i čusmo, spreman da sam pakao naslijedi samo narod njegov da se spase. Mi smo u prošlih nekoliko sabranja govorili o vrlini trpljenja i o građenju svetog doma duše, kako su ga sveti oci nazvali, trpljenje, sveti dom duše i onoj neophodnoj hrani kojom se duša hrani živeći u tom domu trpljenja, pripremajući je na onom vodeničnom točku samoukoravanja. Pa smo, ako se sjećate, napravili nekoliko koraka tom otačkom stazom i raduje nas, a primitili smo po reakcijama nekih od vas da ta tema ili ta duhovna nauka ili duhovna strana posta ipak nije e, strana i tuđa našoj generaciji i da ipak razumijemo jezik otaca. Mada treba znati da u toj komunikaciji postoji velika kriza i da mnogi ne razumiju jezik crkve a posebno kad se govori o tim finijim djelanjima, finijim podvižničkim asketskim tehnikama. Pošto smo navikli na nešto potpuno drugo i učeni na pogrešan način i od lažnih učitelja. Ali slava Bogu, molitvama naših svetih predaka, silom Božje blagodati i blagodati koju nosimo u sebi od primanja svete tajne krštenja, ta veza ipak nije prekinuta potpuno. I ona se, ako se malo potrudimo, može uspostaviti. Kroz proces pokajanja, a veliki post nas upravo poziva na pokajanje. Danas proslavljamo, kako rekao smo, pobjedu pravoslavlja, a, dogmat o vapoćenju gospoda našeg Isusa Hrista je vojujuća sila crkve. Treba da znamo da se duhovi tame, duhovi iz podnebesja, podnebesja je prostor u kome se nalaze i kroz koji se kreću pali angeli, sada već demoni, zli dusi, i koji iz podnebesja otvorenim kanalima to jest strastima, djeluju na čovjeka, posebno na savremenog čovjeka, jer savremeni čovjek je postao izuzetno provodljiv za sile iz podnebesja i ogromna većina je pokretana upravo tim demonskim podnebesnim impulsima, dakle da duhovi iz podnebesja strahuju od sile dogmata, A među dogmatima, dogmat o vaproćenju Boga Logosa, Sina Božjeg je najstrašniji za sile iz podnebesja. Onega se plaše. Zato gdje god one djeluju, gdje god se živi po njihovom blagoslovu, gdje one upravljaju, tamo se o tom dogmatu uopšte ne govori i podanici, to jest učenici i pitomci njegovi, o tom dogmatu ništa ne znaju i uopšte o njemu ne razmišljaju. Međutim, naša crkva svoju djecu uči i naoružava tim oružjem, tom silom A sila dogmata, braćo i sestre, a među dogmatima e, dogmat o vapućenju zauzima, kako reko smo, središnje, središnje mjesto, jeste razarajuća sila u odnosu na sile tame. Čovjek koji vjeruje dogmatski ispravno, čovjek koji vjeruje i svoju vjeru temelji na tom dogmatu, on je razarač. On svojom vjerom razara i sječe ne jednog demona, nego pukove demonske. Vjerom u ovaproćenje gospodnje mi pobjeđujemo kao čeda crkve sve lažne dogmate. Ako je istina a crkva tvrdi i ističe to kao nepokolebivi dogmat, da je Bog postao čovjek, onda čovječanstvo, braćo i sestre, treba da promijeni kurs, treba da promijeni pravac, jer je radi ljudi i došlo do ovoplaćenja. A ako nećemo svi zajedno, a radi svih, dakle radi nas ljudi, radi našeg spasenja je došlo do vapoćenja, onda oni koji su zainteresovani, oni koji povjeruju, mijenjaju orijentaciju, mijenjaju pravac kretanja. Isključuju se iz oblasti svijeta i zakona koji u svijetu vladaju i zakona i učenja, odriču se dogmata ovoga svijeta. A dogmati ovoga svijeta su danas, braći i sestre, e, krajnje vulgarni. I prihvataju dogmate crkve. Čovjek crkve vjeruje u čovjeka, preobraženog čovjeka. Čovjek crkve, čovjeka i sebe i bližnjega doživljava na potpuno drugačiji način. Potpuno drugačiji način. Radikalno nov. On u sebi, ali i u bližnjima vidi potencijale, vidi mogućnost oboženja, mogućnost da čovjek postane jedno sa Bogom. kroz blagodatno sjedinjenje, kroz život crkve. Ako je Bog postao čovjek, a jeste postao čovjek, radi čovjeka, onda ispada da čovjek može postati Bog i postaje Bog po blagodati, silom i djelovanjem Duha Svetoga, kroz svete tajne naše crkve i kroz sveto pokajanje. Danas svi sveti oci, ne ja ili vi, Svi sveti oci, kako kaže sveti vladika Nikolaj u nebeskoj liturgiji, liturgiju služi sveti Jovan Zlatusi i tri stotin vladika. Tri stotine kakvih vladika. A danas, braći i sestre, mi slavimo ne sa njih tri stotine, nego samo Gospod znade koliko vladika danas učestvuje, svetih vladika u ovom slavlju crkve i svetog pravoslavlja. Koliko mučenika, koliko ispovjednika, koliko podvižnika, riječju koliko svetitelja. I svi oni, bez izuzetka, potvrđuju da je dogmat o vapoćenju Boga Logosa postao temelj njihovog novog, besmrtnog i vječnog života. Njihov život u Carstvu Nebeskom temelji se na njihovoj vjeri u ovaploćenje Božije. Oni su čuli propovjed crkve, čuli su propovjed apostola, sreli su se sa poslanicima Božijim, sa apostolima Božijim, sa propovjednicima crkve, to treba smatrati najvećim blagoslovom u životu da se sretnemo sa propovedju crkve. I čuli propovjed o vapućenju Boga Logosa. Treba znati da iskoristimo priliku. Sve što slušamo u crkvi, braći i sestre, pošto može da se prokrade i prazno praznoslovno. Ako čujete da neko u crkvi ne propovijeda ovaproćenoga Boga, znajte da je on neposlušan crkvi Sveti Sava je nezadovoljan i to pred gospodom ispovijeda sveštenicima u njegovoj crkvi. Jer kaže, vjeru raslabiš. Vjeru naroda. A vjera u naroda obavezno pada, gubi se i prerasta u razne oblike sujevjerja, sve do one zavojnice kad se kao bumeran vraća i reflektuje kao sila raskola koja nas danas pogađa, jer se takva pobožnost ne temelji na dogmatima, nego na strastima, a strasti opstaju i rastu, jer nema sile propovjedi, nema svjetlosti istinite da ih prži i iskorjenjuje, i onda crkva trpi štetu i u naroda vjera opada veliku odgovornost za to nosimo mi sveštenici. Ako crkva, odnosno sveštenstvo, ne propovijeda ovaproćenoga Boga, onda takva propovijed, loša propovijed i loš odgovor na Boži blagoslov i Boži poziv raslabljuje narod. I treba znati da to nije volja Božja i da to nije ono što crkva želi da nam prenese. A naši sveti oci, čuvši tu propovijed, naši sveti mučenici, čuvši tu propovijed, povjerovali su, primili je i sav svoj život temeljili na njoj, čekaju Ako je istina to što mi govoriš, da je Bog postao čovjek, ja sam zainteresovan da sav svoj život poklonim crkvi, kroz crkvu da ga posvetim Bogu. I kroz to posvećenje liturgijskog karaktera postanem jedno sa njim. Ako sam te sveti apostole sveti propovjedniče, sveti Savo, sveti Justine, sveti Nikolaje, dobro razumio. Odlično si me razumio, baš to sam ti pričao. Baš to želim da ti prenesem. Takva propovjed je od uvijek bila propovjed crkve, ona je i danas njena propovjed na temelju tog dogmate ili vjere u tajno ovapućenja. To je mnogo važno, braći i sestre, mnogo važno. Ovapućenje Božje treba da postane središte našeg bića, našeg života. I sve od njega polazi. Dakle, dogmat o ovapućenju je dogmat i asketski dogmat i liturgijski dogmat Čitava sketika našeg pravoslavlja, podvižništvo naše crkve, temelji se na dogmatima. Nema zdravog podviga bez zdravih dogmata. Danas, nažalost, i to treba sprečavati koliko je god moguće, ako vidite da je neko ušao u podvig, u neku duhovnu aktivnost ili tjelesnu, ova druga je danas prisutnija, jer mi smo svi iz teretana došli u crkvu ili iz nekih drugih, da kažemo, sportskih prostora i onda mislimo da je i crkva poligon za ispoljavanje naših fizičkih sposobnosti. Ako se takvim duhom uđemo, a bez dogmatskog temelja, mi sigurno, braći i sese, upadamo u obman, u takozvanu prelest sveti oci razvijajući svoje učenje, asketsko učenje, temelje ga na pravim dogmatima, svi bez izuzetka. Neki u svom učenju i ne govore o tome jer se to podrazumijeva. Međutim, jedan od otaca, e, blaženi Java Zosima, po predanju onaj koji je pričestio prepodobnu Mariju Egipćanku, u njegovim poukama ili razgovorima koji su ostali zapisani i evo milošću Božjom došli do naših dana, e, svoju pouku i svoju besjedu, svoj asketski sistem temelji upravo na tom dogmatu i iz njega izvire svo njegovo prekrasno učenje. Ne, njegovo, nego učenje crkve koje on usvojio, usvojivši prethodno upravo taj dogmat da je Bog postao čovjek. I takav čovjek se potpuno mijenja. I sve što mu crkva nudi, on koristi u tom kontekstu. Ostvarujući mogućnosti držeći se asketskih pravila, ostvarujući mogućnosti koje mu nudi tajno ovoploćenje. Od čovjeka postajući Bog. Pročitat ćemo jedan dio, uvodni dio iz njegovih razgovora sa njegovim duhovnim čadima, da vidite kako to zvuči i kako to i danas treba da bude. Nažalost, ovaj temelj e, mnogima od nas nedostaje. I bolje je, braćo i sestre, ništa ne raditi dok se ne obezbijede ovi temelji, dok ovaj ugaoni kamen ne postane naš temelj, temelj našeg pokajanja, našeg duhovnog života. Osijenivši usta krstnim znakom, blaženi Zosima je počeo da govori. Citiram. Ova protivši se, Bog, Logos, dakle Isus Hristos, darovao je veliku blagodat onima koji su povjerovali i koji vjeruju u njega. I danas možemo vjerovati i ukoliko želimo odmah postaviti početak. Jer čovjek koji poželi proizvoljenjem, dakle silom volje, i kome blagodat sadejstvuje, ukoliko ushtje, može cijel svijet smatrati ništavnim. Vjerujući u tajnu ovaploćenje, sve vrijednosti ovoga svijeta, braće i sestre, gase se. Praktično gube sjaj, lažni sjaj, gube vrijednost. Možete zamisliti, vječna sila i slava, vječni logos, vječno slovo, vječni, sa vječni sin bespočetnoga oca, svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, kroz koga je sve postalo, postaje čovjek. Daje potpuno nove mogućnosti, postaje nova vrijednost. Čovjek koji u to povjeruje, sve druge vrijednosti, braće i sestre, gube se, gasnu, nestaju, trule prije nego što istruve. Umrle su prije nego što umru. Raspale su se prije nego što su se zaista raspale. Jer tvarno nestaje, povlači se pred netvarnom vrijednošću. Vjera da je Bog postao čovjek prevlači zlato, rđom. Vjera koja u čovjeka dolazi djelom i djelovanjem Duha Svetog izaziva devalvaciju, braću i sestre, svih vrijednosti. Kod ovih pustinjaka zlato nema nikakvu vrijednost. Sve ono za čim svijet čezne, kod ljudi koji vjeruju da se vječna vrijednost i jedina vrijednost ovapotila i postala čovjek, postala tijelo, ne razdvajući se od božanstva, radi nas, da bismo se mi njome obogatili, poništava sve druge vrijednosti. Takva je sila vjere, prave vjere, pravoslavne vjere. Onaj ko pravoslavno vjeruje, on se, braći i sestre, obogatio. Jesi li povjerovao? Obogatio si se. Čim je vjera ušla u tebe, postao si bogat. Otvorile su se nebeske riznice. Postao si sin i kao takav i naslednik očev i sa naslednik Hristov. Sve je tvoje. Sunce, to je tvoje sunce. To je sunce tvoga oca, Tačnije, ono je radi tebe na nebu. Zvijezde, to su tvoje zvijezde. Tačnije, Otac ih je rasporedio tebi da služe. Nisi ti radi zvijezda, nego su zvijezde radi tebe. Sve je radi tebe. Čitav svijet, onaj koji tako vjeruje, može smatrati ništavnim, van Hrista. da bi demonstrirao kako to izgleda svojim učenicima, Ava Zosima je, pošto je ovo izrekao, podigao nešto što je našao tu pored sebe, slamka ili neka nit, neki konac, i dodao, da li će se neko boriti, sporiti, zlo pamtiti, sjekirati, dodajmo, suditi, goniti, loviti, ratovati, varati, lagati, silovati, pljačkati, ubijati, krasti, zbog ovoga. Izuzev ako nije izgubio um. Ako nije sišao sa uma, izuzev ako nije umo bolan. Čovjek Boži, koji se stalno uzdiže i napreduje, svakako će i cijel svijet smatrati ovakvom slamkom. Jer kao što uvijek govorim, nije štetno imati, nego imati pristrasno. Imaš stan, kuću, auto. U redu je. I imaj ga. Blagosloveno je. Možemo i da ga osveštamo. Ali vezati se pristrasno za taj stan, kuću, auto ili bilo šta drugo, a vjerovati da su ti nebese otvorene, da imaš mjesto na nebesima, u carstvu nebeskom, bezumno je. Imaj, ali nemoj se vezivati. Na jednom mjestu sveti apostol Pavle kaže ovdje, Pavle koji je ovu vjeru i imao i propovjedao, a i nama je propovjeda, ali mi njega vrlo slabo razumijemo, On kaže svima nam, evo, i nama koji živimo u ovom gradu, pa u ovom gradu i gradimo neki svoj život, znate, provodimo ga, borimo se, organizujemo, stradamo, padamo, ustajemo, tražimo neko svoje mjesto, a on kaže, onima koji ga slušaju, A blaženi su oni koji slušaju svetog apostola Pavla. I prokleti, braći i sese, oni koji ga ne slušaju njega i svete apostole, svete oce. Prokleti njima ne treba drugi problem, taj je dovoljan. On kaže, ovdje nemamo postojana grada, nego čekamo onaj koji će doći čekamo nebeski grad, nebeski Jerusalim. Uhoćete, ovdje nemamo postojane kuće, postojanog stana, nego gradimo kuću na nebesima, stanove na nebesima, ne gradimo ih sami, nego u crkvi, saborno, uz Božju pomoć, uz pomoć svetih otaca, uz pomoć svetih angela, uz ogromnu pomoć majke Božije, koja živi u tom gradu, koja je rodila cara tog grada, gradonačelnika, koja je njegova majka, koja nam kao majka već sređuje domove na nebesima. Jer presveta Bogorodica zna, braći i sestre, šta mi volimo, pa nam pomaže, znate, pa posreduje, pa nam ovdje govori kako da živimo da bismo tamo našli lijepo uređen dom od blagodati satkan vrlinama i čistom vjerom zadobijen. Oni koji ne vjeruju u ovaproćenoga Boga neće naslijediti carstvo nebesko. Oni koji ne vjeruju u ovaproćenoga Boga, braći i sestri, na ovo obratite posebnu pažnju, je tvrdo, ali je istinito, apostolskog je porijekla, u njima živi duh Antihrista. Kogod ne vjeruje da je Bog postao čovjek, u njemu živi duh Antihrista. Čuvajte se dječice, kaže sveti apostol Jovan. Nisu svi duhovi od Boga. A ovako ćete raspoznati je li od Boga ili nije. Svaki duh, koji duh ili učenje, ili čovjek koji je nosilac nekog učenja, ne daj Bože njegov propovjednik, a danas, znate, izuzev crkve, svi propovjeduju ta učenja. Apostol ih određuje kao učenja demonskog porijekla. Nije naša procjena, nismo mi mjerili, nego sveti apostol Jovan Bogoslov, braći i sest. Koga danas, pogledajte i sami, i pogledajte po sebi dok ste bili u svijetu široko zaobilazimo. Šta sve čovjek ne pročita, koliko romana, koliko knjiga, to kakvi knjiga, najjeftiniji. Ona, ona najprimitivnija duhovnost, najprimitivnija učenja. To neće, oni, oni indijanci u rezervatima to ne bi čitali. Ono što mi danas čitamo. Znači. A sveti Jovan e, Bogoslov široko se zaobilazi. Do te mjere široko da mu se ni ime ne čuje. Pogledajte sami, da ne gledamo je li takva situacija kod komšije, nego je li takva situacija kod nas, u kući. I tako uvijek biva, jer duh ovoga svijeta boji se svetih apostola, jer apostol ga otkriva, apostol ga zna, apostol ga vidi šta vidi sveti Jovan? Bogosu vidi kako je situacija na nebesima. On, braćo i sestre, svojim pogledom vidi šta, duhom svetim, vidi šta je bilo i prije vremena. Ta, ta, ta apostolska dioptrija. I on kaže jasno, koji duh, koje učenje, koji učitelji ne ispovijedaju da je Bog postao čovjek, da je Sin Boži postao čovjek, da je Logos primio tijelo, to jest da se ovaprotio. To je duh Antihrista. To je demonski duh, to je demonsko učenje, to je demonska nauka, demonska filosofija. To je lažna vjera. Danas crkva podsjeća svoju djecu da je apostolskim učenjem razbila i razotkrila sve te zamke nečastivoga. I vidite, gađe samo jednim metkom. Ispaljuje samo jedan projektil, sasvim dovoljan. Otkriva dogmat ova ploćenja. Znate kako Duh Sveti, samo dogmat ova ploćenja. Bog je postao čovjek i demoni bježe. Kažemo, bogo čovjek, a oni bježe. Jedno suštan ocu, a oni napuštaju prostoriju, braći. Jedno suštan ocu. pa dakle, kažemo, svjetlost od svjetlosti. To je prženje, braći i sestri. To je panika u podnebesju rođen, a ne stvoren. Znate. To je rušenje zamki, to je kidanje paučine. Neki od svetih otaca kažu kad te neđe uvati u grif, zbog neopreznosti i vakomislenosti, kad osjetiš da te stegnu, slobodno stani i ispovijedi simbol vjere glasno i jasno. i ne može da promašiš. Mora da napušta. Jer biješ ga ne svojom silom, nego silom istine koja ti je otkrivena i predana od svetih otaca, svetih apostola, duhom svetim. Na temelju te vjere sveti oci razvijaju asketsko učenje. Taj dogmat daje nam mogućnost da nas blagodat posjeti i liječi od naših duhovnih strasti i slabosti. Jedna od slabosti, teških slabosti je slabost, odnosno bolest, gordosti. Jer vidite, da pojednostavimo, Bog smirava se i postaje čovjek. Možete zamisliti, Bog postaje čovjek. A čovjek se gordi, umišlja, fantazira, nadima se, misli da zna, misli da je mudar, misli da je pamet misli da je duhovan. Sušta mudrost, braći i sestre, dolazi kroz smirenje i staje tu pred tobom. A ti, gordeći se, ne vidiš ga. Ulaziš u prostor tame, obmanu. Vadiš sebi oči i predaješ se na rukovođenje nečistim duhovima, koji te sve više i to vrlo snažno udaljavaju od smirenog gospoda. Učećite e, najgorim mogućim duhovnim disciplinama, učeći te i praveći od tebe skota, majmuna. A od ljudi 20. vijeka su napravili majmune, braće i sestre, na naučnom nivou. Možete zamisliti dokle je e, ta ofanziva demonska došla. Evo čujemo i danas Slava Bogu, mi smo nekako prošli kroz taj mlinac obrazovanja osnovnog i srednjeg i blagodarni Bogu što smo preživjeli, ali čujemo od onih koji se danas nalaze u tom kazanu da i dalje uče da je čovjek nastao od majmuna. Možete zamisliti kad jedan narod zvanično stoji iza tog dogmata nasuprot kome stoji dogmat da je čovjek biće koje može da postane Bog. Imate čovjek majmun i imate Bogo čovjek. E crkva nas uči, braći i sese, kako da se usprotivimo toj strasti, gordosti koja nas potpuno odvaja od Božjega blagoslova. Pritom, To je vrlo važno da povežemo. Izvlačeći svoje učenje i držeći ga e, svo vrijeme e, e, vezanim za dogmatski temelj, za dogmat o voploćenju. Učenje o trpljenju, o smirenju, o samoukoravanju. Prošle dvije nedelje govorili smo o tome mnogima je to bilo potpuno novo i to je za, razum, razumjeti. Međutim, vrlo je važno da znamo da to nije proizvoljno učenje i da nije otkinuto od dogmata naše vjere. Naprotiv, potpuno je sjedinjeno i posledica je ono prvog. Da bismo mogli da se sjedinimo sa gospodom, da bismo mogli da povjerujemo u njega, Mi moramo da izvršimo pritisak na one bolesne projave našeg bića, prvenstveno da se usprotivimo gordosti, jer gord čovjek ne može da vidi. Danas, kad govorite gordim ljudima, a danas smo manje više svi gordi, osnovne istine naše vjere zvuče, braćo i sestre, nevjerovatno. E, gord čovjek ne može ni prostim čulima da isprati simbol vjere. Ne može, odbijamo se od ušne školjke, jer gordost je apsolutno nesposobna da primi istinu. Zato je asketski metod crkve usmjeren svim svojim sječivima, upravo na nju, na gordost da je rasklima, da oslobodi čovjeka od nje, da bi čovjek mogao da primi istinu, e, da je primi i da se sjedini sa njom, da se sjedini sa smirenim gospodom, koji je podvigopoložnik. E, čitava askeza naše crkve, svo asketsko učenje je učenje Hristovo, braći i sestri. To nisu ljudi izmislili svo učenje naših svetih otaca izvedeno iz otkrovenja Božijeg, iz riječi Božije i iz riječi svetih apostola koji su bili pokretani i da govore i da živi i da djelaju duhom svetim. Zato prema svetim ocima treba da imamo svešteni odnos i prema njihovim imenima, posebno prema njihovom učenju razvijajući svoje učenje o trpljenju i samoukoravanju, savremeni otac crkve, sveti Ignjatije Brjančaninov, vodio nas je onim prošlim razgovorima, e, tim otačkim stazama, jer on je kao e, malo ko u naše vrijeme usvojio duh otaca, e, doživljavajući ga na, na zdrav način, osjećajući u učenju otaca i prepoznajući glas Hristov. Jer Hristov glas prisutan je u glasu crkve. Hristovo učenje, Božije učenje, istinito učenje prisutno je u učenju crkve. Tačnije, učenje crkve je izraz volje Božije, projeva istine Božije. Zato mu treba pristupati kao svetinji kao svetim darovima, pričešćujući se njim. Ko sumnja u učenje crkve i učenje otaca, on ne razlikuje tijelo i krvi. Kao što oni koji se pričešćuju, a ne vjeruju da je u putiru tijelo i krv, nisu dostojni pričešća, tako i oni koji pristupaju učenju svetih otaca, sumnjajući da je ono istinito i Bogom nadahnuto, nisu dostojni da ga prime i ne primaju ga. Mogu da ga prime samo u deformisanom obliku. Zato što su posumnjali, nisu razlikovali projevu duha i duhovne mudrosti od projeve ljudske mudrosti i protskog mudrovanija. Zato je vrlo važno, kad pristupamo svetootačkim spisima, svetom predanju crkve, da znamo, braći i sestre, da Duh Sveti diše u njemu i nadahnjuje sve one koji mu sa strahom Božim i vjerom pristupaju. Kao svetom pričašću. Govorilo se o tome da je potrebno vježbati sebe u samoukoravanju. Nova tehnika. Ukoravam sebe. Ja sam kriv. Ja sam kriv. Ja sam kriv. Nije brat kriv. Ja sam kriv. Demon uporno tvrdi, ma on je kriv. Ne, ja sam kriv. Ja sam kriv. To je zbog mene moje krivice, moje greške, zbog mojeg je grije. Vježba, vježba, vježba i pritisak na gordost. E, biće stari čovjek, kipti, braćo i sestre, iznutra urla, jedan sveti otac, isplivao je krv, braćo i sestre, ima tamo u staričniku, isplivao je krv, pitaju ga šta bi oče, kaže, ovo je uvreda brata koju nisam, na koju nisam uzvratio. Pritiskom volje samoukoravanja, ona se, možete zamisliti, znam ovo zvuči tvrdo, ovo su pouke koje spadaju u kategoriju tvrde hrane, ali mi svi volimo najbolje i u futbalu najbolje futbalere i u filmu najbolje glumce, Pa ajmo onda da izvučemo iz oblasti duhovnog najbolje. Znači krv is, ispljune, ali neće da se pokori naletima strasti. I to su jaki naleti. Osudi ga. Znate, kad demon iskoče znate, na brata, da ga osudiš. A ti mu daraš kontru i na, na fiziološkom planu dolazi do reakcije. Ispljunu krv. Ali to je krv mučenika krv ispovjednika. To je sveta krv. Tim metodom napadamo na gordost i otvaramo novi front. Ne u porodici, ne u kući, ne u firmi, ne u crkvi, ne u manastiru, nego otvaramo front u srcu. Ne ratujemo protiv bližnjih, ratujemo protiv tuđina protiv neprijatelja, protiv demona. Potpuno nova perspektiva, braći i sestri. Ratujemo protiv demona, ratujemo za čovjeka, ratujemo za dostojanstvo ljudske prirode, jer vjerujemo da je Bog postao čovjek. Vjerujemo da ljudska priroda može da pobjeđuje, da može da se preobražava, da može da se osvećuje, da može sa svetinjom da se sjedinjuje i krećemo u napad, u asketsku borbu. Zato je neophodna prava, dobra, e, pravoslavna, dogmatska vjera da bi askeza bila zdrava i pobjedonosna. <clears throat> Ako čovjek ukorava sebe, onda na ukore bližnjih treba da odgovori trpeljivo. Navešću jedan primjer. Možda smo negdje ranije govorili, ali nije zgorek da ga ponovo čujemo, a vezan je za našeg e, blaženo počivšeg arhimandrita Luku. Jednom smo razgovarali i pozivali smo ga da dođe kod nas i da održi jedno slovu, baš ovdje u našem manasiru. A njega nije bilo lako ubijediti. Odazivao se, ali morali smo malo da se potrudimo, da, da ga ubijedimo. I jednom ubjeđujući ga, razgovarali smo preko telefona, e, obrazlažemo zašto ga zovemo, pa kažemo, oče, vi ste ipak e, monah i to je više decenijsko iskustvo koje treba prenijeti. A on odgovara, kaže, oče, ja sam ti jedno više decenijsko prase. A mi odgovorimo pa kažemo, oče, onako u asketskoj formi, oče, zvučite prilično smiren. A on odgovori i kaže, jes, probaj ti da me nazoveš, tako pa ćeš da vidiš kako sam smiren. e to je to. Otac se vježba, mogao je on i kako je mogao, on je odmakao, ali tako je, tako nas je poučavao. Čovjek sebe vježba, znate. Ja jesam više decenijsko prase, ješ, jesam više decenijsko prase. Međutim, ako ti neko drugi kaže, e, to je mjera. To je mjera. Dobro je ovo prvo, vježba, ali provjera je kad dođe sa strane, uvreda. E sad, uh, kaže Sveti Ignjatije, na, razvijući ovo učenje da treba trpjeti ukore, pa kaže, ali reći će neko, ako me brat vrijeđa, vrlo zanimljivo pitanje, ako me brat vrijeđa, i ja ispitam sebe i nađem da mu nisam dao nikakvog povoda za to. Kako tada mogu da prekorijevam sebe? Nismo ništa uradili. Što bi se reklo, nedužni smo, nevini smo. A opet, biju po nama. Pitanje za iskusne naivne Ali, iskusni, duhovni oci, oni vole da ih pitam, jer tako i sazrijevamo. Među velikima ovo, ovo se smatra za naivno, znate. Ali oni odgovaraju i umudruju nas. Pa kažu, doista, ako neko preispituje sebe sa strahom Božim, taj će naći da je dao povoda ili dijelom, ili riječju, ili na neki drugi način. Ako pak i vidi da, kako kaže, danas nije dao nikakvog povoda, onda je nekad ranije uvrijedio njega ili drugog brata u ovom dijelu, ili u nekom drugom dijelu, i morao je da postrada radi toga ili radi kakvog drugog grijeha. A to se zaista često i dešava. Tako, ako neko, kako rekoh, ispita sebe sa strahom Božim, ne bilo kako, nego sa strahom Božim, pošteno, iskreno, i preispita svoju savjest, svakako će naći da je kriv. Dakle, ako nisi u tome, a jesi u nečem drugom, ako nisi to djelo počinio tada, jesi nekad ranije, recimo, optužete da si nešto ukrao, a nisi, a jesi li ranije jes Jesi li jednu? Nisi. I tu se uspokojavam. Ovo pita savjest. Sti ranije Ili, uvrijedio si brata. Ti kažeš nisam. A jesi li ranije uvrijedio? Ako nisi njega, jesi li nekog drugog? čovjeku čuti. Neko te povrijedi. Nedužnog. A čekaj, jesi li ti nekoga povrijedio? Emotivno. Fizički. Na ovaj ili onaj način. Jesi. Ako u strahu Božjem prispitujemo sebe. I tu se, braće i sestre, duh umiruje, priznajemo krivicu, ipak smo krivi. To je jedan vrlo praktičan metod, znate, jer ako sebe ne preispitujemo, znate, ovo je jedna kontra, blagoslovena i blagodatna kontra, jer znate i sami, uvijek smo nedužni, nismo mi krivi, drugi su krivi. Jedva čekamo da se dohvatimo tog modela ali kroz njega nema mira, znate. Tu se situacija samo usložnjava, znate. Razdor se uvećava, problemi se nagomilavaju. Zato ove tehnike treba upoznati, vježbati i kad dođemo u situaciju, pokušati, možda nećemo uspjeti iz prve, ali uz Božju pomoć ovladat ćemo njima. I, i pazite, vrlo brzo možemo da se uspokojimo. Situacije koje su nas prije urnisali, znate, koje su oduzimale mir, gurale nas u nesanicu, znate. Čovjek ne može da jede, ne može da spava. Ovom tehnikom u dva poteza sve možemo da otklonimo. Znate. Svi živimo, znači, prolazimo, ovo se svega tiče ovo, braći i sese, nije monaško delanje, ovo nije djelanje svetitelja, vidi sami. svi možemo da praktikujemo. Ovo oci naši nama nude da budemo dobri, zdravi, znate, da se liječimo, ali pazite, da se liječimo domaćim melemima. Ovo su oci spravili, znate, ovo je blagodaću umiješano, ovo sto posto djeluje priznaj Ispitaj sebe i vidjet da zapravo to što ti se dešava nije ništa u odnosu na ono što bi trebalo i moglo da ti se desi. Da je to zapravo blagoslov. Da je to projava nečije pažnje prema tebi i tvojoj bolesti i tvojim grijesima. Pa nasada kaže, Kakva čudna stvar! Čim počinjemo da prekorijevamo sebe mahinalno, gotovo na silu, ovo je vrlo važan moment, na silu, to neće biti osjećanje srca, znate. neće naići ni na odobravanje uma, znate. voljom ćemo gurati na silu, kao kad guramo pokvarenu auto, sa vjerom, da će ipak upaliti. Druga pa ćemo, vjerujemo, guramo, ulažemo, naprežemo se. Zašto? Vjerujemo da će, da će upaliti. Tako i mi. Nama kažu, guraj, upalit će. Sveti oci, guraj, guraj, guraj, upalit će. I mi guramo i, kaže, napokon dostižemo samo prekorijevanje. Upalilo je, znate. Postalo je dio naše prirode, znate usvojili smo taj duh. Blagodaću, aktivirali smo, braće i sestre, tu silu i ona funkcioniše. I ono, dakle, aktivirano samoprekorjevanje, ono nas čini, obratite pažnju, ovo je sad e, kruna ove pouke, ono nas čini toliko sigurnim i toliko djeluje na nas da pomoću njega podnosimo i najveće nesreće. A ne samo obične nevolje. Iskušenja već nemaju takvu moć nad onim koji napreduje ovim putem, kroz samoprekorijevanje Naprotiv, po mjeri napredovanja, ona postaju lakša. Mada bi sama po sebi bila teža. Teško iskušenje. S polja posmatram, Ali, sila samoprekorjevanja dala je duši sigurnost, trpljenje, koje to iskušenje uopšte ne doživljava velikim A ono je, pazite, veliko, čak i veće nego mnoga koja su nas ranije srijetale. Ali uznapredovavši ovom tehnikom u ovoj vrlini, dobili smo blagodatnu silu. Da to smatramo, znate, ništavnim. Duša jača onoliko koliko napreduje u samoprekorijevanju i dobija snagu da strpljivo podnosi to što se desilo. Je li u pitanju bolest? Može biti teška bolest, braći i sestre. Ima ljudi koji je nose lagano. Na Svetoj gori, a i ovdje ima ljudi, znate koji bolesti nose lagano. Sjećamo se fotografije starca Trifuna Svetogorca. Neko, je, neko se sjetio od njegovih monaha, pa mu je zavrnuo nogavicu do iznad koljena. Ovakva rupa, braći i sestri, otvorena rana, zinulo se kost, meso, ispod koljena. Pogledaš gore, vidiš lice ozareno, osmije, oči kao u djeteta i gledaju, gledaju, gledaju nekoga i nekome se raduju. I opet spustiš, vidiš nogu koja se raspada. Je li ovo noga ove glave i glava ove noge? Jes, kako je to moguće? E ovako. Učenik crkve, učenik duha svetog, učenik svetih otaca. Teška bolest, a radost u duši. Ti gledaš i plašiš se. Ne razumiješ, a on to nosi kao ordenje. On to nosi kao čin mučenika, kao čin ispovjednika, on se raduje. To je za njega ništa. On je spreman, braćo i sestre, tu nogu da da za gospoda ako je volja Božja. On je spreman obje noge da da. Sveti oci su bili spremni da umiru za gospoda svakodnevno. U duhu pokajanja, pritom ne smatrujući da čine bilo šta veliko, nego u duhu smirenja Mogli su sve da nose. I gonjenja, i stradanja, i bičevanja, i pljuvanja. Danas smo čuli kod svetog apostola Pavle kako su naši sveti preci živjeli. U neprestanom gonjenju. Svi su, to treba da znate, svi sveti su živjeli u duhu samoukoravanja, u duhu smirenja, u snazi trpljenja. To je ključ za razumijevanje njihove sile i otpornosti. Snagu daje posebno hranljivo jelo. Smirenje koje je prodralo u srce. Samo prekorjevanje, braći i sestre, vodenični točak, a smirenje je brašno, kojim se hranljivo brašno, kojim se duša hrani i dobija snagu. Tu snagu nazivamo trpljenjem. To je po definiciji. Snagu duši daje smirenje, jaka hrana, hrana koju smo dobili meljući sebe na žrvnju samoukoravanja. Trpljenje je snaga, braći i sest, ali vidite, ne magareće trpljenje, ne životinsko trpljenje. To nije ono trpljenje kad stežemo vilice pa nam otkazuju bubrezi. Nije to trpljenje, trpimo i onda psihički popustimo. Nije to trpljenje, znate. To je nešto sasvim drugo. Znači. Ovo je organizovan duhovni prostor. Ovo je šema, braće i sestre, svetih otaca. Ovo je terapija. Pazite, mnogima ovo zvuči kao poraz. Hoćemo li da provjerimo ko je poražen? Ajmo, ja ću uzeti ovaj model, a ti uzmi model ovoga svijeta. Pa da krenemo, da vidimo ko će dokle da stigne. Ja imam informaciju da će pored mene pasti hiljada trkača i sa druge strane deset hiljada trkača koje svijet i tovi i u kondiciju uvodi, a mene se neće dotaći. Jer dom trpljenja, braći i sestre, je silna u dom trpljenja, to je, to je dom sa jakim zidovima, neprobojnim zidovima. Hrana, smirenje, to je hrana koja ima e, blagodatnu snažnost i blagodatni protein. Takav čovjek može sve. Takav čovjek može sve da iznese. Ali, ako počne na pravi način i po pravilima da se bori, počinjući od samoukoravanja. Kako ovo izgleda kad se dovede do granice savršenstva, demonstrirat na jednom primjeru iz istog Ave Zosime. E, radi informacije e, koristimo asketske oglede, drugi tom Svetog Ignjatija Brjančaninova u izdanju zadužbine manastira Hilandara. A ovaj primjer ćemo uzeti iz trećeg toma Dobrotoljublja, edicije Hilandarskih putokazi, Pouke Ave Zosime, jedna od knjiga koju ovaj treći tom sadrži. To je jedno izuzetno blago. Uzet ćemo jedan primjer. u jednom manastiru. Dva brata živjeli su u dobrim odnosima. Ava Zosima je govorio ovom koji ćemo isprepovijedati ovu priču o poukama svetih otaca o poukama Ave Pimena, koga smo u prošlu nedelju spominjali, gdje govori da onaj koji sebe ukorava na svakom mjestu i u svim situacijama imaće mir. To je Ava Pimen. A veliki nitrijski Ava, kad kažemo Ava, mislimo na oca, otaca, to su vrhovni duhovni oci, Ave, Ava Nitrijskih monaha odgovorio je, i njega smo spominjali, e, Teofilu u Aleksandrijskom patrijarhu na pitanje šta je najvažnije na ovom putu, šta si našao da je najvažnije, ovaj mu je odmah odgovorio da uvijek i u svemu krivim i optužujem samoga sebe. Patrijarh je odgovorio, potvrdivši da to nije samo najbolji nego i jedini put Ava Zosima koji je mnogo cijenio poluke svetih otaca, mnogo čitao i, kako kažu njegovi učenici, disao je čitanje i vrline je e, izvlačio iz učenja otaca, ulažući i svoj trud, naravno, ali po njihovom modelu gradeći svoj duhovni život, pričao je to jednom svom prijatelju duhovnom. A ovaj, slušajući ga, kaže, Alo Zosima, ispričat ti jedan događaj iz mog života koji potvrđuje ovo učenje. Bio je sa bratom, džakonom jednog manastira, u dobrim odnosima. Ne znam kako, on je posumnjao u mene. Ožalostio se i počeo da se hladno odnosi prema meni. Primijetivši da je namršten, ja ga upitak za razlog. On mi reče, uradio si tu i tu stvar. Ne nalazeći u svojoj savjesti da sam je učinio, ja počeo da ga uvjeravam da nije. On mi međutim reče, oprosti, ali ne mogu da ti povjerujem. Udaljivši se u svoju keliju, ja sam počeo da ispitujem svoje srce kako bih utvrdio da li mi se ipak desilo da učinim takvu stvar. Međutim, nisam nalazio ništa. Videći ga, i na Đakona na svetoj liturgiji, da drži sveti putir i da brati i predaje svetu pričest, ja sam mu se zakleo da u svojoj savjesti ne nalazim takvu stvar pred svetim putirom. Međutim, on se ni tada nije uvjerio. Ovo je, braći, po Božijem dopuštenju, namještena blagodaću, namještena situacija. Vidite kako će brat vješto da izađe iz nje, sjetivši se otečkog metoda. A i vi ovu priču zapamtite jer valjaće vam u životu. Znači, ispod putira je pokušao, međutim, vrata se ne otvaraju. Dakle, ovaj ga je optužio za nešto, on je tvrdio da nije to uradio ili rekao, ovdje se ne navodi šta, jednom, drugi put, džakon ostaje tvrd. Ipak jesi. Ovo su duhovni borci, znači krenuo prvi put, drugi put ne otvara se. I vidite kako vješto postupa. Kaže, ponovo se udubivši u sebe, ja sam se sjetio tih riječi otaca. Znate, sjetio se Ave imena, koliko je važno biti upoznat s učenjem otaca, koliko je opasno biti izvan njega, jer ta praznina uvijek bude ispunjena demonskom naukom, i sjetio se Ave Nitrijske gore. Uvijek i u svemu optužuj samog sebe. Uvijek i u svemu drži da si ti kriv. Sjetio se. Kaže, vjerujući u te riječi, ja sam u nekoliko skrenuo svoju misao. I to je sad već jedan asketski potez. Išao je putem samoopravdanja, nije prošlo, ali kao vješt borac osjetuje da se od njega nešto drugo traži i okrenuo je svoju misao i krenuo da ulazi u dubine svoga bića. Mijenjajući burgiju i smjer kretanja na bušilici, stavljajući novi bore, okrećući ga i bušeći u svoje srce, pritom duboki borer. Ja sam u nekoliko skrenuo svoju miso i rekao u sebi evo je sad već i sest. Pazite, izabrali smo, nemojte da, da me pogrešno shvatite, izabrali smo vrh. Ovo su majstori ovog zanata. Ali mi smo njihova e, čeda, njihovi naslednici, pa ćemo posepeno da učimo. E, Đakon me, rekao je sebi, Đakon me iskreno voli. Pritiska se ovako pokretan ljubavlju, on je imao smjelosti da mi otkrije ono što se u njegovom srcu nalazilo u vezi sa mnom, kako bih bio pažljiv, kako bih se u buduće čuvao i kako tu stvar ne bih učinio. Potpuno drugi pristup. Opravdao je Đakona, Dakle, i kompletnu situaciju i sagledava, sagledava je kao, kao dobro za njega. Kao brigu o njemu. Jadna moja dušo, kažeš da nisi učinila tu stvar. Međutim, učinila si hiljade zlih dijela i sve si zaboravila. Gdje je ono što si učinila juče ili prije deset dana? Da li se sjećaš? Prema tome, i tu stvar si učinila, ali si zaboravila, kao i ostale. Ovo je bio potez. Kaže se, na taj način sam svoje srce ubijedio da sam zaista učinio tu stvar. Da bih je potom, kao i prethodne, zaboravio. Učinio sam ja to ipak, ali sam zaboravio. Kao što sam i mnoge druge učinio, ali sam zaboravio. Kao što smo i mi, braći i sestre, mnoge učinili i zaboravili. A one sve mogu da izazovu i da prizovu neku sličnu situaciju. Možda su već izazove, možda će izazvati. Samo daj Bože i da se, mi, da se i mi ovako snađemo. Stoga sam počeo da blagodarim i gospodu i džakonu jer preko njega me je gospod udostojio da postanem svjestan svoga grijeha i da se za njega pokajem. E, pazite sad ovo. Đakon je potočkim metodom aktivirao blagodatne sile. I došlo je do promjene. Promjena u njegovom srcu, kako je sve to povezano. Izazvala je promjenu u raspoloženju brata Đakona. I šta imamo? Kaže se dalje. Sa takvim mislima, dakle, optužuje sebe, okrivio je sebe i prihvatio. Više ne ide da se opravda opravdava i da kaže nisam to učinio. Zaista to nisam učinio. Kako je prva dva puta bio, Nego jesam. I ne samo to, nego i mnogo drugo. I ne samo da sam prihvatio, nego hoću da se zahvali Đakonu što mu je pomogao da dođe do te, do te istine. I sa takvim osjećanjem ide ka Keliji oca Đakona. I vidite što se dešava. Sa takvim mislima sam ustao i pošao da tražim oproštaj od Đakona i da mu zahvalim. Međutim, tek što sam zakucao na vrata njegove kelije i tek što mi je otvorio, on je učinio metaniju, govoreći, oprosti mi, narugali su mi se demoni, nagovorivši me da posumnjam u tebe u vezi sa onom stvari zaista me je uvjerio gospod da nemaš nikakve odgovornosti. On mi nije dozvolio da ga uvjeravam, rekavši da nema nikakve potrebe. Nije mu dozvolio da ovaj iznese svoje stanje, svoje osjećaj. Ozračio ga je, kako, kako je intervencija blagodat, moćna. Pomogao je sebi, pomogao je i bratu, znate. Ne samo pomogao, pazite, ovaj pravi metaniju, znate. Pravi metaniju tako duboko, tako korijenito, znate. I riješena situacija. Eto pravog smirenja, kaže Blaženi Zosimov. Vidite li dokle ono dovodi srce koje čezne za njim? on ne samo što se nije sablaznio i oneraspoložio postupkom džakona, koji je najprije posumnio njega, a potom odbio da primi uvjeravanje, već je na sebe uzeo grijeh i čak počeo da mu zahvaljuje. Vidiš li šta čini vrlina? Na koji stepen napretka ona uzvodi one koji čeznu za njom? Jer ovdje je brat bio čudotvorac. Ovim metodom on je, braći i sese, istjerao demona iz, iz oce Đakona. Da li razumijete? Povezujete? Istir postao je progonitelj demona. Oslobodio ga je. I to kako? Moćno, jako. I izazvavši u bratu veći pokajanje. Potpuno ga je očistio Naravno, silom Božije blagodati. Ali vidite na koji način se ta sila prima. Kroz samoukoravanje, kroz poznanje, priznanje, prihvatanje svojega grijeha. I ne samo prihvatanje svojega grijeha, nego i to je mnogo važno, opravdavanje brata znate, i smatranje njegovog postupka blagoslovenim je za naše spasenje koris, korisnim i potrebnim. idemo i da priznamo grijeh i da mu zablagodarimo, brate Zoran, i da mu zablagodarimo. Sad Zosima tumači pa kaže, jer da je htio, brat je mogao da nađe hiljadu povoda da preko džakona postane demon. Kod svetih otaca kriterijumi su vrlo strogi. Oni čovjeka koji osuđuje bližnjeg smatraju demonom. Da je nastavio onim putem da smatra da je džakon, da ga je optužio, da ga je okleveto, da ne govori istinu, pretvorio bi se u demon. Ispunio bi se duhom samoopravdavanja, a duh samoopravdavanja je demonski duh. E, taj simptom se odmah projavio u našim pravoditeljima, u pramajci nisam ja, nego me zmije prevarila. Adam, nisam ja, nego me Eva nagovorila. Odmah simptomi bolesti. Tako i danas. Gdje god ima samo opravdavanje, demon djeluje. To je nepogrešivo za one koji poštuju otačke mjere indikatore. To demon ga vodi. Čuješ ti njega, on ima čitavu konstrukciju, sve on rasporedio, sve on snimio, sve on zaključio, samo jedno ne zna. Da demon govori kroz njega. I ovaj brat mogao je da krene tim putem, ali nije. E, znate kako je ovdje rekao? Skrenuo sam svoju misao. Znate? Vidite, ništa on nije specijalno radio spolja posmatrano. Za one koji posmatraju samo s ništa se nije desilo. Sve se dešava u dubinama, u tajnama srca, u klijeti srce, tamo gdje Otac naš, koji živi u tajnosti, vidi tajne srce. I ono što je u srcu, učinjeno tajno, čini da bude javno i vidljivo. I evo vidite, u Budvi u 21. vijeku otkrio se ovaj događaj koji se odigrao u dubinama jednog srca. Ono što je tajno učinjeno, otac koji vidi tajno, u srcu učinjeno, čini da bude javno i svima vidljivo. On je, braći i skrenuo svoju misao. Tako i mi, znate. Kad je takva situacija, polako, oprezno, bez ishitrenih poteza, bez džavolje brzopletosti, polako, snimi situaciju, sjeti se otaca, sjetite se i ovog primjera, Pokušajte da okrenete, da savijete svoju misao, pusti sa samopravdavanje, pusti taj, taj plač sumnjivi, tu tugu bolesnu i kreni da bušiš, idi, nađi ona izvornu žilu blagodatnu, buši sebe, dođi do ovog nivoa da priznaš krivicu, i ne samo taj grijeh, nego i mnoge druge, opravdaj postupak bližnjeg i kroz to opravdanje dođi do, do nivoa da vidiš u njemu dobrotvora, da vidiš prijatelja, brižnog prijatelja, i zablagodari i njemu i gospodu koji preko njega djeluje. I postaćeš silan, postaćeš moćan, postaćeš progonitelj demona em ga goniš iz svojega srca, zabijajući mu klin u glavu, jer kad god sebe ukoravamo, mi demonu klin u glavu zabijamo i tjeramo ga iz brata. Roditelji osuđuju svoju djecu nekad previše. Djeca su kriva, a ne zapitaju se i ne rade ovako kako radi ovaj. I onda imamo situaciju otac, majka, dvoje djece i 300 džavova u kući. Svi jedni drugi osuđuju. Tako se brakovi raspadaju. Žena osuđuje muža, muž je kriv, muž optužuje ženu, žena je kriva, to počne tako da se širi, sve se raspada. Đavovi preuzimaju stavu svoje ruke. A ovim aparatom za gašenje požara, braćo i sestre, to se može vrlo lako, uz Božju pomoć, lako da se riješi i da se digne na stepen vrline. Ne samo, izvucimo zaključaj, ne samo da zaustavimo proces, nego da ga potpuno preobrazimo i da zaradimo na ovoj situaciji, da seknemo iskustvo, da zadobijemo blagodatne vijence, da proslavimo našega gospoda, da postanemo naslednici naših svetih predaka koji su ovako izlazili iz situacije. On se, kako kaže Zosima, ustremio ka vrlinu, odlučio da izađe sa barijakom pobjede, sa barijakom pravoslavlja. Ova pobjeda je pobjeda pravoslavna. I mi danas slaveći sabornu pobjedu pravoslavlja, među mnogim pobjedama slavimo i pobjedu ovog monaha i našeg dobrog oca i učitelja i učenika velikih otaca. Evo vrijeme odmače. A vjerujemo da smo i u ovo malo mrva sa trpeze otaca naših naših dovoljno za sebe, dovoljno uputstava, a ove zalogaje treba progutati, braći i sestre, i životom potvrditi da se i mi hranimo kvalitetnom hranom smirenja, samljevenom na žrvnju samoukoravanja, živeći u tvrdom i svetom domu trpljenja, kao što su živjeli i naši blistavi i duhom svetim, umudreni, proslavljeni sveti oci Pa na ovaj način sebe liječeći da postanemo kadri, da se sjedinimo duhom svetim sa Sinom Božijim, postanemo jedno sa njim, a ko se sjedini sa Sinom, postaje Sin Oca njegovog. To je kruna našeg života, to je cilj stvaranja, cilj domostroje spasenja. Radi toga je sin oče postao sin čovječi. Nemojmo da ga iznevjerimo, nemojmo da pretrčimo preko te mogućnosti, braći i sestre, nemojmo da se brukamo ni pred svetim Savom, ni pred ovim našim ocima, ni pred svetim angelima, ni pred majkom Božijom, nego da budemo dobra djeca velikog Boga i Oca našeg, kome neka je slava sa njegovim Sinom i Duhom Svetim. I sada i u vjekove vjekova. Amin. Ako neko nešto ima da, da kaže, braći i sesema, da evo dosta je vremena prošlo, ali eto, da, da, da. da ne uskratimo. Za, zašto loš odgovor? Dobro pitanje. Zato što ako ne budemo slušali učenje crkve, a ovo što smo govorili spada u učenje crkve, na dan velikog ispitivanja, strašnog ispitivanja, nećemo dati dobar odgovor, nego loš odgovor. Ako loš odgovor da, on neće naslediti carstvo nebesko. A situacije, ovo je jedna od situacija u kojoj se našao ovaj monah, dala mu je mogućnost, zapravo ispitala ga je i on je dobar odgovor dao. Ne loš, nego dobar odgovor. sigurno je dao i sigurno će dati dobar odgovor i na strašnom sudu Hristom, a mi, braćo i sestre, da srijećući se u životu sa raznim situacijama koji ispituju naše duhovno stanje, dajemo dobre odgovore, da bismo dobar odgovor dali i na onom konačnom ispitivanju i dobar odgovor davši, udostojili se sa saživota sa dobrim učenicima svetog učitelja Zorana. Da. Daće Bog, eto, samo je važno da učimo jer dobar odgovor ne možemo dati bez dobrog učenja, a dobrog učenja nema bez dobrih učitelja, a dobrije učitelja nema izvan majke crkve. Ima ogudih profesora, ali dobrih i svetih učitelja nema izvan crkve. A učenici mogu da budu svi, pa i ludi profesori. Dostojno je svjakovo istinu, kažete ja, Bogorodicu, visno blaženuju i krene poročnuju, imate Boga našego, česnjejšuju herubim i slavnješuju, besranjenija serapi, egzistenija Boga, slovarošuju, slušuju, Bogorodicu tjava. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos je među nama. Jesi Hristos.